Панас Заливаха е, приїхав до Києва на вшанування Алли Горської і Івана Світличного. Розмову з ним веде Василь Овсієнко в гідропарку у Києві 20 вересня 1999 року. Е, пане Панасу, з якої це ви нагоди приїхали до Києва зі свого Франківська? Е, сьогодні, правильніше вчора, минуло 70-річчя моїм друзям, яких вже немає, Івана Світличного і Алли Горської. Я вперше одержав запрошення на 70-річчя, коли був у Франківську. Тоді мені прислали, Цюк прислав Центральний ювілейний комітет. На чолі з Чорноволом прислали мені запрошення. І запрошення е, в конверт було вкладене. Приблизно те, абсолютно те, тільки тепер на запрошенні було побільшено багато разів така афіша. І ось я приїхав на першому 70-річчі, разом, тобто по 35 то Іванові. Було, то було 64-го року? Так, то було в 64-му. Їм обом було 70, а тепер їм кожному по 70. Я приїхав на цей день на день 70-річчя. Мені було е, приємно, що вже е, не ті часи, коли дмухали в потилицю, розганяли, переслідували, де збиралися, який то цюк, то вже пізніше на допитах там е, КГБ засвідчувало свої відносини до е, х як тепер їх називають. Я був приємно здивований тим, що є український національний дух нашої елітарної молоді і старшого покоління. Але дивно мені було, що це визначалося в такій невеличкій залі. Ну, Людей, може, було 50. Можна було це зробити, звичайно, в великій залі, всеукраїнське зібрання українськомислячих людей. Коли е, в ті часи згадати, я приїздив до Києва, а в Києві я бував досить часто, я в Франківську був тиждень, два-три, а решта то я проводив тут в Києві. І тут малювали майстерні горської. Вона мені завжди так, е, ту майстерню каже, малюй панаси, думай тут, книжки читай. Я входив в українське середовище. Е, коли приїхав в Україну в 61-му році. І ось я пробув тут сьогодні п'ятий день, але на вулицях Києва я почув разів 10 лише українську мову, то мене дещо здивувало якийсь спад чи якась байдужість українства до самих себе. Знову повернулися, як кажуть, на круги своя. Україна є під наглядом і е, вона в ворожому оточенні, є внутрішні її е, такі гнобителі є зовнішні. Я колись дивився, е, мене в основному так ставив на український лад, це Іван Світличний. Коли я в нього був, він каже, Панасе, подивися цю книжку, цю книжку, цю. Я так ставав на українську мірку вимірів е, громадського і культурного життя України. І після того, як я, проживши в Росії е, понад 30 років я ходив із папером, і незнайомі слова я записував. Я вчився української мови. І ось коли ми були у Али Горської в робітні, нам українську мову е, подавала Надійка Світлична. Мені то пам'яталося, я був старший е, цього товариства ми сиділи в Алигорської на підлозі там, а Надійка Світлична робила диктант українською мовою. Ми писали. А хто мені були було учні? Мені було 35. Е, Семикіні Людочці, я недавно довідався, що вона моя ровесниця, теж 35. А там було по 30, по 25. То що був цілий клас у вас там? І ми там чоловік 10 сиділо, Е, Галі Севрук сиділи і писали диктант. Надійка нам, як професійно, так наш професор мови, вона диктувала, а ми пишемо. Ну, Пізніше, звичайно, е, це дало поштовх бути якимось пильним до української мови, е, до того суржику, який панує, наприклад, в Києві чи ще десь. Перше питання мови е, я був, знайшов в літературній Україні десь в 60-му році. Тоді був відкритий лист Рильського до Паустовського і відповідь Паустовського Рильському. Хтось мені дав цю газету в Києві. І цікаво було, що е, Рильський закидав Паустовському, ось він е, лишив Україну, українську мову, а сам козацького роду старовинного і перейшов на російську мову. Це приблизно теза е, слів Рильського до Паустовського. Пізніше я подивився відповідь Паустовського. Каже, в Києві українську мову можна почути лише е, на Бесарабському ринку. А решта в Києві мови не почуєш української. Де-не-де хтось приїде з Канади чи з Америки, е, люди, які розмовляли українською мовою. Ну і була така у них ця дуель словесна. І вже е, ця тема приблизно слова, мови, у мене е, стала, коли я приїхав в Франківськ, тоді ще був Станіслав, і за мною стежили. Викли... Зробив виставку невеличку там е, в краєзнавчому музеї. Її через тиждень закрили. Я там поклав зошит для відгуків. І на тих сторінках відгуків з'явилася така полеміка. О, нарешті ми бачимо українське малярство. Оце по-справжньому подає не той соціалізм, а малює так собі. У мене там була чайна, одна е, там е, особа в таких рентузах із лещатами, другий гуцул йде. Е, у нього червики зроблені із автопокришки, від колес автомашини, склепані залізяками. А там е, було написано чайна. Від чайної, в дверях чайної стоїть одна жіночка в фартусі. А тут проходять усі місцеві і туристи. Мені сказали, що хіба це картина, ну, куди вона кличе, тут <laughs> нічого не зрозуміло, тут і не естетика, і не політика. А просто карикатура на нашу <laughs> дійсність. Я кажу, пізніше вже сказав, що це контраст, це я бачиш, прийшов на лижах стрибати, а це той, що із сапіною йде, той, що рубає Карпатський ліс. Ну, Виставку то прикрили. І прийшов е, цей з обкому партії з третього відділу по культурі Каже, я забираю у вас е, эту книгу отзыву, нам треба її изучити. Кажу, я вам не дам її. Це моя кни... е, мій зошит, це я клав. А, но знаете, там есть очень э, негативные э, записи. Кажу, то я ро- сам розберуся. Так вона в мене лишилася. Пізніше вона потрапила в КГБ. Коли в мене був обшук, то вона була вилучена. Е, Як один із е, таких е, звинувачувальних, як кажуть, е, довісків до вироку. Ось. Ну і е, через якийсь час мене викликали, я вже пробув. Ага, ще е, зробив якусь е, вітрину художнього салону Франківського, Зробив, виставив туди кераміку гусульську ультрамаринне чи е, парижське синє тло, полички такі. І вітрина стала декоративна, стала тим, що стала приваблювати око. Перед вітриною стали зупинятися люди, заходили, а що це за магазин ось такий. А я був на той час у Ворохті. Мене Фівель запросив з Ленінграда. Е, каже, приїзди по нас до нас, в Станіслав. І ми з фіголем там малювали у Ворохті. Дзвінок. Заливаха Термінова до Франківська. Там справа з вашою е, роботою щодо вітрини. Е, через е, якийсь час, за пару годин знову дзвінок, можете не їхати. Пізніше я довідався, що КГБ побачило, що коло вітрини зупиняються люди, заходять в магазин. Взяли ту вітрину на експертизу, взяли до КГБ, подивилися сполучення жовтого і блакитного, виявилося, що то не те, що то не голубий колір, а то берлінка з, ультра, з ультрамарином. І кобаль, е, цей кадмій жовтий. Каже, що то не підходить, то не той, е, не та тональність. <laughs> Але наробила такий гвалт. Правда, вітрину вже не дозволили відновити, так її розтягнули, і так е, вона е, десь е, лишилася. Мене це зацікавило, думаю, що це таке? Чому так тут у Франківську до кольорів ставляться? Ага. я то малював собі так, як кажуть, душа підкаже. Але тут подивився, що тут і в фарбах треба інакше мислити не малювати, як воно є в символах, а малювати з партійними можливостями. Оце <laughs> більше червоного, більше таких піднесених, оце от е, може бути. Воно кудись закликає. А коли щось нагадує, якісь ремінесенції такі, це вже тут е, тоді було е, таке організація, яка перевіряла не художня рада, а Е, ми, воно не воно якась така, е, щось таке, як табу, там початкові цифри. Тепер його немає вже. І ось е, аналогія така, тепер стала гейбе незалежність. І фарби можна використовувати на площині будь-як. Але багато митців розробилося, що малювати. Будь-які фарби можна, що раніше була художня рада. Ось вони дивились, треба там намалювати, ось, щоб перший план був яскравіше, другий план, і тут у вас не зовсім зрозуміло сполучення перспективне. Треба це доробіть, будь ласка. Тепер того немає, немає е, настанов соціалізму. І стало тяжко і творити. І деякі художники розгубилися. А що ж робити? Раніше чітко була ясна лінія. <laughs> От так і так, оце передове, це позитивний герой, це негативний. Ось перший план, другий план. І пам'ятаю, в Ленінграді я вперше із цим е, зіткнувся. Один художник носив е, на худраду на виставком свою картину. Художня рада бракувала. Каже, у вас е, не розроблено сюжет зовсім яскравий. Він чітко поставив це жінка, це її син, це ще щось там. Приносить другий раз. Каже, добре, може бути, але ж у вас нема перспективи. Ви зробіть перспективу. Він там перспективу навів, перший, другий, далеко. Приносить третій раз, каже, ну ось вже краще, краща річ. Але ж у вас зовсім каже, це фактура, оці мазки, вони каже, не лежать по формі, вони деструктивні. Таке робіть більш так, знаєте, як в природі, як в натурі є. Ну і його так психологічно вимучили, тобто його, бачу, що він забалюють його весь час. Він прийшов останній раз і намалював на першому плані собаку, голубу. Ось. Угу. Приніс, поставив, всі дивляться. Ну, добре, все добре так. Але де ви бачили голубу собаку? <laughs> Ну хіба це собака, ну, ну що ви? А все добре, а собака то нікуди не годиться. Ну, він, е, а, а то він приклеїв на полотно. Він взяв, це каже, в мене була така. І е, собаку то відірвав і там провів трошки е, тим, е, де вона була приклеєна. Ну, каже, тепер ви сказали, що то добре, але собака погана, от собаку я прибрав. Ну добре. А що залишилось? Е, залишилось те, що було, тільки він прибрав голубу собаку. Тобто це є ще тенденція зробити той стандарт, якийсь такий. Про українське мистецтво е, е, я е, був на виставках, тепер які є у Львові, в Києві. Видається тепер багато таких буклетів, монографій українських митців. І згадується мені той момент, коли Мексика стала незалежною. В мексиканському мистецтві з'явилися національні мексиканські митці, позбавлені вже колоніального того статусу. Це Рівера, Сікейрос, інші, інші. І з'явилася хвиля е, мексиканського монументального мистецтва. Сікейрос Через якийсь час його послали послом у Францію, митців. Архітектура, великі стіни розмальовували. Вибраху там така техніка їхня, мексиканська, мексиканський стиль відновився, не той колоніальний іспанський. І е, порівнюю я е, той період Мексики із Україною. Ось Україна стала незалежною, немає художньої ради, але немає ще й українського мистецтва. Немає архітектури, немає того, щоб е, люди приїхали до Києва, Харкова, десь ось відродження української духовості не видно. І то дивно. Гейби тут будується нова архітектура, все, а українського в тому обмаль. Е, і тут, видно, є якісь сили, які гальмують розвиток української духовості. Ось, пам'ятаю, у нас е, була одна прикарпатська прикарпатська правда, орган обкому КПСС. Тепер з'явилося десятки газет, тиражі невеличкі. Ну, В нашій е, газеті Галичина там працюють українці. Прикарпатська правда була комуністична, трошки перефарбувалась, але вона дає своє. В українських книгарнях стало обмаль українських книжок. Тобто вони українською мовою ще є, пишуться, але зміст їх якийсь такий е, хуторянський. Пригадую, коли е, я в 63-му році зустрівся, е, там один такий Верган, Іван Верган, і приїхав до Франківська своїм, їх відрядили в Західну Україну і читанням лекцій по українській літературі. А цей Берган, я його знав ще е, з тих часів, коли був в Тюмені я і написав йому листа Берганові. А дочка його, Наталка, вона вчилася зі мною в Ленінграді. Я так написав е, листа такого змісту, що ось, перебуваючи в Тобольську, я там зайшов на цвинтар. Подивитись, е, що там за культура людей, яка їхня традиція. Побачив надмогильний такий камінь з Христом Рилєєва. Дивлюсь коло нього Грабовський. На, табличка там маленька. Український е, поет, ще щось там таке. Коло Рилєєва загорода металева над могилою. Грабовський заріс кропивою, цей хрестик дерев'яний, здається. Я написав то е, на спілку письменників. Щось наш письменник, в такому стані його могила, зайшов в краєзнавчий музей е, Тобольська, спитав про Робовського. Мені розповіли, да, це був ваш український е, поет здесь. Е, ну і мені е, Іван відповів, що дякую вам за те, що ви потурбувались про Грабовського, але ми то не можемо зробити, то пишіть на спілку письменників України. Тоді був, здається, цей драматург Корнічук. То якого ще року було? То ще я був в Сибірі, тобто в Тюмені, то був десь 61-й, е, ні, 59-й, 60-й ага. рік. Десь в тих роках. Угу. Ну, мені то не відповіли. Але я тоді вже ще з Ленінграда я думав приїхати до України. Цікаво, що цей е, момент е, е, поштовх, усвідомлення, хто є хто, хто є хто. Якось в мене відбувся в Ленінграді на курсі. У нас училися ну, чешка. Ви навчалися коли в Ленінграді? Ленінграді? То називається що, художній інститут чи як? Художній інститут імені Репіна. Ага. В яких роках ви там? були? Бувша академія мистецтв СССР. Я поступив в інститут е, після СХШ середньої художньої школи в 46-му році. Е, в 47-му році мене виключили. Пізніше десь, коли вже Сталін помер, і мене виключили, як було кваліфіковано за поведіння, недостойне звання совєтського студента. А що конкретно Ось е, за таким за такою так, так, за цим е, формулюванням. Е, формулюванням. Пізніше я відновився після і е, вчуся вже хлопці, дівчата молодші мене на 10 років. Дивлюся ще двоє хлопців на курсі моєму, старше мене на 10 років. Ну, Але справа не в тому. І ось е, коли е, той е, Міна Саветисян був з Вірменії, він маль- вірменську чув, не як Сар'ян, а ще гарячіше. Були чехи, поляки, німці, китайці. І якось чешка власта питає по нас, «А- а ти хто по національному? Какое твоє искусство? Какая э, э, у тебя э, ось культура? Ось ми чехи от так мислимо. Албанці ось. А ти по нас, ти откуда? Ти русский? я вже задумався, хто я є. Так ж ні, я українець. Ну а як у вас, що ти скажеш об українському? А я нічого не знаю. І то мене е, привернуло, я став шукати своє коріння. Бо я був таким поплавком. І пізніше я е, вже коли е, кінчав, був на практиці спочатку у Львові, а потім поїхала на Гусульщину. Я поїхав з графіками, а не з живописцями. Приїхав, е, Приїхали ми, наша бригада до Косова. Там був гуртожиток від е, Косівського художнього училища. І ми там жили. Були там е, студенти Львівського поліграфічного чи художнього інституту. Ну і я вперше побачив гусульське українське життя. Ходив на ринок, тоді ще ходили дехто по столах, деякі жінки курили дюйку. Були такі собі кольорові, українські, такі як сорочинські ярмарки, колись я читав то вогня. І ось я задивлявся на тих людей. Думаю, ти дивися, скільки я скільки я втратив. Я відірваний був, як той листок. І там я зустрів якось е, на березі Грибниці е, річки. Там дівчата були, одна із них така приходила до нас в гуртожиток, де ми жили. Познайомилися, то виявилася така Олена Антонів, майбутня жінка е, Чорнового. Так. Якось я з нею подружився, там купалися в тому струнка, гарна дівчина, я так замилувався, ну, думаю, та де там, щоб я там е, закидав, е, бив хвостом коло неї. Вона здавалася недосяжна. І вона якось сиділа на пистриці, вона каже, а знаєш, пане Леслів, у нас недавно був суд, судили там е, за Украї... за те, що ми українці. Пізніше я вже з Ленінграда, <coughs> коли практика закінчилася, листувався з нею на вівлистуванні. І вже е, той е, якийсь уявний е, і явний образ України, який я побачив в Галичині, мене привабила Україна. І коли вже я приїхав до жити після Тюмені до Франківська, мене органи питали, а чому ви приїхали якраз в Івано-Франковськ, Станіславу? ви ще з Харківської області родом, а жили на Дальньому Востокі. Хто вас сюди прислав в Западну Україну? <laughs> Мене то <laughs> здивувало, думаю, то дивна річ. Та кажу, мене е, послала сюди якась українська тепла хвиля в мені. А кажу, а хто вас сюди прислав? <laughs> Ну так, мені здесь хорошо, мені нравится. сам я сибиряк, но кажу, а что вы своей э, родины э, не хотите э, любить? Ну, понимаете, почему вы мне такие вопросы задаете? Я кажу, ну, то я хотів би знати, хто ви є. Ось. Це забавно, правда? Тут я Ось у мене е, на Далекому Сході лишилося два брати Василь і Микола. Під Москвою жи- живе сестричка моя Варя. Я листуюся з ними. Е, з Ленінграда я їм писав е, російською мовою, так як і вони. Коли вже я так вивчив досить е, добре, як на мій погляд, українську мову, я листуюся з ними українською мовою. Посилав на далекий схід братові Миколі, книжки українські, Стефаника, інші, які там для мене були здається, українськими, гарного мистецького рівня. І Микола пише мені, знаєш, каже, брат, е, він писав мені по-російськи, не присилай мені українських книжок, бо я каже, їх прочитаю і потім йду каже, на уроки, і в мене вириваються українські слова. Мене це якось здивувало, що е, він дещо соромився або не міг якось е, говорити чисто по-русски або чисто українською мовою, а він таким суржиком тим самим. Правда, він пізніше е, заїхав до Франківська, до мене, вже коли я дружився в Франківську. І він каже, ти извини, але я буду говорити на русском языке. І так Микола і Василь, бо каже, по-українськи я говорити е, розучився. Але е, вони зберегли, особливо старший Василь е, розповів мені, коли був у Франківську, я його проводив туди на Батьківщину, в Харківську, показав е, ту місцину, де колись я народився в хаті. Потім переїхали, там батько купив більшу хату таку собі колись. Але 33-му році, здається, у нас був страшенний голод. Я пам'ятаю, тоді ходив в ясла. Іду в ясла, то так е, метрів 500. Іду вулицею, тини. Під тином люди, дехто сидить, дехто лежить, дехто щось там ворушиться. Повертаюся з ясел, дивлюся, вже люди лежать, вже не ворушаться. А ми жили на околиці села і через ярок е, там був цвинтар. І ось одного разу я був вдома, ходив е, по подвір'ю і потім пішов в той ярок, виліз трошки туди вище, е, половіло жито чи щось таке, як хвилі такі. Я думаю, чи я тут не потону ще, але обійшов так з Тернею попри того урвища, піднявся на вигін, дивлюся, чорна земля і люди щось принесли і кинули в яму гриби туди, в ту чорну кучу. Я наблизився ближче, ближче, думаю, щось люди носять, що ж вони носять. Підійшов ближче, дивлюся, викопана яма величенька, не така на одну людину. І там накидано людей, трупів люди пішли, видно, ще за кимось. Я то е, якось мені стало якась лячно, страшнувато, я ходу додому. То скидали туди мертвих. Я вже пізніше е, е, з села вигрібали тих людей. Одного разу батьки були в полі, молотили зерно. Мене лишили вдома. Тишкай нікого не пускай до хати. У нас, звичайно, не було ні замків, були тільки засоби із середини. А зовні вставляли кілочок. І одного разу я вдома е, щось в хатині е, там був, чую стук в шибку, чую звуки. Скрип, скрип, скрипки, не скрипки, а такі пиляючі якісь такі. Я підійшов, трошки став на вдибки, виглядаю в вікно, дивлюся, на порозі стоїть такий е, старець, якась свита на ньому, бриль солом'яний і хлопчик коло нього. А він крутить е, корбу, і то була, пізніше я довідався, що то була оця ліра, ліра. Нас сказали лірва. І він то її крутив, щось перебирав. І я так послухав те, хлопчик з торбою. Не знаю, чи я знайшов щось, картоплину якусь чи що, чи просунув, е, щось в мене так е, мерехтить це все. Вони постояли і пішли далі. Шкандибати. Так я вперше почув українську музику на порозі. Це ваше село як називається? Село Гусинка. Гусинка і район там? Куп'янський. Куп'янський на Харківщині. І це ви прийшли на світ Божий 25-го року, листопада. Знаєте, то цікаво, цей е, рік народження, 25-й. Коли ми приїхали вже на далекі схід, я підріс і вже там. Е, так, до речі, то цікаві, е, цікава сцена, коли ми ми їхали на далекий схід е, від Гусинки. Так. Е, досить довго. Але чому виїхали з України? Батько ага. зробив. І якого то року було? Тут, мабуть, 33-го. Або Той голодний рік? Голодний. Восени голодного року. Нас з села, звичайно, не випускали. Пізніше батько, я дивився, як батько стругав, він зробив два вулики, двох сімейних. Е, начальством села чи ради. Я пам'ятаю, як він стругав, то був клей, там все це мені було цікаво, що ті стружки, е, запах того клею. І він то зробив е, ці вулики, віддав начальству і нас випустили. Зібралися в хаті, як тепер пам'ятаю, я ще був на печі за мене виглядав. Дорослі люди там чаркувалися, горіла лампа така гасова, проспівали трошки пісень там. Е, нам дали підводу, ми вклалися, я, Микола і Віра, і поїхали до станції, до кілометрів чотири від села. Там е, дочекалися потягу і в'йо. Їхали ми на далекий схід 31 день в Іркутську там була велика зупинка. То їхали тим е, поїздом, як тепер е, колись називали Максим Горький. В Іркутську зупинка, може, довго чи скільки там стояв цей ешелон. В нашому вагоні їхало ще дві сім'ї з України. І там вперше е, я вийшов з батьком чи з матір'ю, пішли в місто дивитися. І ось прийшли ангару, то зима, холодно, мороз, а там пара така йде над мостом е, в Іркутську. Я здивався, що в зимі йде пара з річки. І ось е, цей момент мені якось врізався. Там якась їдальня була чи що, і ось е, мати каже, зайди, каже, туди попроси е, якоїсь їжі, кажи заради Христа. І то мені так е, якось було незручно просити, але мама сказала, то я мав те робити. Ось ходив я між тими столами, е, дайте заряди Христа кусочок хліба. Тому не один раз так Приходили спросити. Ну, Доїхали ми до Далекого Сходу. Е, наші родичі, е, вони в станції, на станції Шутухе, вони переселилися туди, пізніше я довідався, ще за Столипінської реакції. Вони їхали через Одесу, через Сингапур і висіли десь в Владивостоці і там десь е, поселилися в Шатухе, то десь 100 кілометрів від залізниці коли ми приїхали на схід, ми мали теж залива і прізвище. І ми мали до них іти. І е, вийшли до когось з вагона. Е, батько у якихось людей попросив там е, пару дощок, зробив невеличкі санчата, поклали ми свою торбу туди, батьки, і ми пішли пішки. Ішли, йшли, дійшли до якогось села, то заметена дорога лісова. Там пустили нас ночувати. У мене е, почалось запалення легень. Я там лежав на лаві, і помирав. Через село йшов якийсь, як там називали, ходя китаєць. Його покликали, може він чим би допоміг, бо дитина помирає. Він допоміг. Я вже пізніше е, пам'ятаю, коли розплющив очі запам'ятались його такі е, вузькі карі очі і ось усмішка. Китаєць пішов далі за жіншенем в ліс, а ми в цьому селі лишилися. Дали нам, е, пам'ятаю, тоді сусіди, а хто такий приїхав з України, принесли нам їжі, риби картоплі мерзлої, принесли миску кетової ікри, ще чогось там. Ну і я пізніше довідався, е, розпитував, коли вже став дорослим, де то вони так, а в них півбочки було кетової ікри. Та каже, ми в річку заходимо, кетова ікра, каже, беремо е, ікру, а рибу туди. Тепер їх вже немає. Я був недавно на Далекому Сході, то там вже кетову рибу кету ловили лише для начальства на ну, нашому боці. А той бік річки був китайський, там китайці, там була демаркаційна лінія, вони Мгм. своє. То це ви зупинилися в якому там селі, які там. Е, зупинилися в селі Павло Федоровка. А воно там якої області чи як там Павло Федоровка. це Уссурійський край. Сирійський. Пізніше е, переселилися ми в місто Лісозаводськ на, на річці Уссурі. Там батько працював столярував, ковалював. Там я е, кінчав, е, кінчив сім класів, прийшов восьмий клас і е, якось вже мені вчився в восьмому класі, батько працював в кузні. Якось йшов додому і побачив такий кольоровий такий аркуш паперу на дорозі. Підняв його, подивився. Видно, він мав якийсь хист до візуально такого цікавого. Подивився, там щось е, правила прийому в художественне училище. Він приніс то додому, каже, а подивися, може, каже, тобі, а я вже тоді трошки малював так. Угу. В школі, пам'ятаю, малював. І я е, прочитав, дивлюся, що е, адреси художніх училищ там Московське художественне училище, там адреса. Я написав листа, через якийсь час одержав е, листа з Москви що із книжечкою, щось є такі училища, такі там Благовещенське, Іркутське, Самаркандське. Там. Угу. Я так продивився, ну то найближче е, найближче до нас було Благовещенське художественне училище. Я кінчив восьмий клас і е, кажу, е, поїду туди. Мене спорядили. А якого то року закінчили восьмий клас? Яку Почалася війна, 41-го. 41-го. Бо я пішов тоді на ту сторону, як вона сказала, у сурі за хлібом. А там хліб е, черги займалися ще з вечора, а ранком приносили хліб. туди. Я в черзі довідався. Стою там в черзі, кажуть, війна з Німеччиною. Це вам 16 рік ішов, так? І ось ці люди кажуть, о, а ми їх е, то за пару місяців. А там дідок один каже, ні, то німці. Я каже, українці, по-українськи говорив. Я каже, знаю, я був, каже, я з німцями воював в якомусь там е, в 14-му чи коли. То каже, не так просто. Я приходжу додому та й кажу, війна, я чув, е, там черзі говорять. Ось, ну і я поїхав. А мама е, дала мені глечик. Це каже, батько принесеш туди в Ружино, то від, від Сузаводська там пару кілометрів. Йому обід. І так я з мамою попрощався коло города. І пішов. Так мами більше не бачив а що з мамою померла. І назвіть її ім'я, якщо знаєте дівоче прізвище, назвіть теж, хай буде. Дівоче прізвище було Пащенко, Єфросінія Захарівна. Ну, її назвали Пріська. Так. Вона померла в молодому віці, їй десь пізніше довідався, що це молодий вік. 38 років. А коли вона померла? Мабуть. Тоді 41 го 40, ні, 40, можливо, третій, десь так. 43-й. Десь між, е, між, між 40. Я не знаю точно. Ти дивись, мені аж 40. А батько, батька теж, будь ласка, назвіть при цій нагоді. А батько Іван Михайлович. Заливака. І жив він. Е, ну. Наша кличка, як мені казали, е, <clears throat> я пізніше бали. Нас по вуличному звали бали, Баленки, бало, дід бало. Угу. Цікаво, е, я коли довідувався про свій, е, вже коли тепер став мислити, думаю, який наш рід. І Василь мені брат розповів, що Е, це повів мені на, на те, повів мене на те е, е, обійстя, де колись був дід Михайло. Сказав мені, що дід Михайло був майстром і вони будували вітряки. Ходили по Україні і будували вітряки. Він відійшов від своєї бригади, заробив грошей, купив там десятину чи дві землі. Там була якась розвалюшка, він зупинився, дружився, і там е, цей рід з пішов з Усинка. А звідки він е, по-справжньому невідомо, бо він був бродячий майстер. Ага. Я пізніше розраховував по роках, що наш рід не був покріпачений. Вони були бродячі майстри. Ага. Я вже так е, задавався думкою, думаю звідки ми, хто ми і куди. І ну, то мене втішило, що ми не були кріпаками, угу. як я довідався. Ну от ви зупинились на тому, що пішли, попрощалися з мамою і пішли. І поїхав на Благовещенськ. Приїхав я в Благовещенськ, то вже війна, три місяці чи скільки там. Е, і е, начальство училища каже, знаєте, поки що ми збираємо хліб, ось треба. Е, і ми студенти, тобто які записалися в це, е, в училище, нас послали е, на поля там збирати врожаї. Коли те закінчилося, приїхали, прийшли до училища Благовещенського, начальство вже було. Каже, знаєте, війна, училище закривається. Хто хоче вчитися, може, можете їхати, є ще в Іркутську училище. Хто не хоче, можете їхати додому. Я поїхав в Іркутськ. І вже мене перевели із Благовещенського училища в Іркутське. Я вже там е, ніяких іспитів не здавав. Там я пробув е, пару років. І один хлопчина одного разу підходить до мене, каже, Панасе, знаєш? Він по-русски говорив татарин Ібрагімов глибокий. Знаєш, Панаси, їдемо в Самарканд. Я довідався, що там є художнє училище, школа при академії художництва. Поїдемо каже, туди. Що тут робити в Прикутську? І ми в'йо на Самарканд. Приїхали в Самарканд, там була евакуйована академія мистецтв російська. І ось е, поступили ми туди, обоє я і він, е, в середню художню школу. Через якийсь час художня школа вже війна наближалася до кінця, то був 45-й рік, і нас <coughs> всіх в ешелон і в Йо повезли нас на захід. Привезли нас <coughs> спочатку в Загорськ. Це під Москвою. Під Москвою, там оцей е, такий центр російської християнської е, церкви. Так. І е, в Загорську там е, я був е, якийсь час, там вчився, там в тій школі, там монастирське приміщення. Я вже з хлопцями їздив до Москви, ходили в Третьяковку, дивилися, електричка ходила тоді між Загорськом і тим Москвою. Потім Загорськ закінчився і вже можна було поїхати в Ленінград. І академію повезли в Ленінград із Загорська. Приїхали ми туди, е, то вже війна ще була, але вже в Прибалтиці. Е, ну і ми, хлопці, були при академії, там було декілька кімнат, у нас інтернат був наш. Ми бігали по академії, е, після війни папери валяються, все це. Ну а дітворі то цікаво. Ті одного разу бігли і там е, то будинок міст 3-4 лінії.